23 skirsnis Tie, kurie buvo matę Žaną Valžaną tuo metu, kai jis ėjo per Dinio miestelį 1815 m. spalio mėnesį, lengvai būtų pažinę visas šias apgailėtinas drapanas. Jisai jas saugojo, kaip saugojo ir sidabrinės žvakides, įdant visuomet prisimintų, kokia buvo jo naujojo gyvenimo pradžia. Bedaiktus, kuriuos atsinešė iš katurgos slėpė, o žvakides, kurias jam padovanojo vyskupas, galėjo matyti kiekvienas. Jis vokčiomis dirbstelėjo į duris, tarytum bijodamas, kad jos neatsidarytų, nors jos ir buvo oškištos. Po to staiga pagrėbė viską į glėbį ir nė nepažvelgęs į daiktus, kurios taip šventa ir su tokiu pavojumi saugojo tiek metų, sviedė viską jaugnį, skarmalus, lasdą, kuprinę. Paskui vėl užrakino slaptąją spintelę ir labai rūpestingai, nors dabar tai buvo nereikalinga, nes ji buvo tuščia, spintelės dureles užstatė aukštų kreislų, kad jų nebūtų matyti. Po kelių sekundžių kambarį ir prieš priešinio namo sieną apšvietė ryški raudona mirganti šviesa. Viskas liepsnojo. Erškėtmedžio lasdas pragėjo ir kibirkštys nuo jos lėkė beveik lygi kambario vidurio. Baigė degti kuprinį draugė su visais joje buvusiais bjauriais skudurais ir pelenuose blikstelėjo kažkoks metalinis daiktelis – Pasilenkus būtų buvę galima lengvai pažinti, jog tai sidabrinis pinigas. Turbūt tai buvo 40 tiesų pinigas pavoktas iš mažojo savo jaro. Bet jis nežiūrėjo į ugnį ir vis tuo pačiu lygių žingsniu vaikščiojo po kambarį iš vieno galo į kitą. Staiga jo žvilgsnis krito ant sidabrinių žvakėdžių, ugnies atšvaitė blandžiai mirguliuojančių ant žėdinio. Aktiesa pagalvojo jis – Čia taip pat dar glūdi Žanas Valžanas. Reikia sunaikinti ir jas. Jis paėmė žvakides. Ugnis dar gana smarkiai liepsnojo ir joje, be matant, buvo galima sulydyti žvakides ir jas paversti be formę mase. Jis pasilenkė prie židinio ir valandėlę šeldėsi. Jam paliko jaukų ir gerą. Smagi šilumėlį tarė jis. Su viena iš tuo dviejų žvakėdžių jis pažarstė žarijas. Dar akimirką – ir jos būtų atsidūrusios ugnyje. Tuo momentu jam pasigirdo, lyg kažkoks balsas jo viduje šauktų. Žanai valžanai, žanai valžanai. Jam atsistojo plaukai jis išbliško, lyg būtų išgirdęs kažką kraupaus. Taip, puiku, baig savo darbą, kalbėjo balsas. Užbaig, ką pradėjai, sunaikink žvakides, išdėldik šį atminimą, užmiršk vyskupą, užmiršk viską, pražudyk tą Šanmatjė, labai gerai. Gali save pasveikinti. Vadinasi, galutinai ir negrįžtamai nutartai nuspręsta. Štai žmogus, štai senukas, kuris nesupranta, ko iš jo norima, kuris galbūt nieko blogo nėra padaręs, nekaltas žmogus, kuriam tik tavo vardas užtraukė visą nelaimę, kurį tavo vardas ledė kaip nusikaltimas, kuris laikomas tavimi, bus pasmerktas vietoj tavęs ir baig savo dienas prakeikime ir siaube. Labai gerai. O tu, tu būk doras žmogus. Paslik po numeru, būk ir toliau gerbiamas ir godojamas, turtink miestą, maitink pavargelius, auklėk našlaičius, gyvenk laimingas ir dorybingas, leisk visiems tavim stebėtis, o kai tu čia linksmai ir šviesiai gyvensi, kažkoks žmogus dėvės tavo raudoną kalinio striukę, turės tavo gėdingą vardą ir vilks katurgoje tavo grandinę. Taip, labai mitriai apsisukai, aktų niekšė. Prakaitas jam varvėjo nuo kaktos, sutrikusių žvilgsnių jis žiūrinėjo į žvakides. Tuo tarpu tasai, kuris kalbėjo jo viduje, dar nebuvo baigęs, balsas varė toliau. Žanai valžanai, daug balsų aplink tave triukšmingai tave garbins ir garsiai tave laimins, o bus tik vienas balsas, kurio niekas negirdės ir kuris keiks tave patamsiuose. Bet klausyk, niekšinga žmogau, visi tie laiminimai bus tuščias garsas, jie nepasieks dangaus – o tik šis prakeikimas pakils iki dievų. Šis balsas iš pradžių visiškai silpnas kylas iš pačių giliausių jo sąžinės slaptynių, pamažu darėsi vis garsesnis ir dabar rūstus ir griausmingas gaudė jausise. Jam atrodė, kad tasai balsas klindas iš jo esybės gilumos, dabar jau kalba ne jame. Paskutinius žodžius jis tarėsi girdys taip aiškiai, jog susiaubo apsidairė kambaryje. Ar čia kas yra? Paklausė jis balsiai, visas sutrikęs. Paskui, ko neidiotiškai nusikvatoja stari. Koks aš kvailys, čia nieko negali būti. Betgi kažkas čia buvo. Tik to, kas čia buvo, žmogaus akis negalėjo matyti. Jis pastatė žvakidės ant žiedinio. Ir vėl prasidėjo tas monotoniškas ir nikus žingsnevimas, trikdęs ramiai miegoti žmoguje patinėme aukšte ir nesįkiai privertęs jį išgastingai pašaukti lovoje. Šisai žingsnevimas ramino jį, bet draugė ir svaigino. Atrodo, jo kartais, kai mums atsitinka gyvenime kažkas nepaprasto, mes tengiamės vaikščioti tarsi daiktai, pro kuriuos einame galėtų mums duoti patarimą. Po valandėlės jis visiškai susipainiojo. Abu sprendimai, kuriuos jis buvo padaręs vieną po kito, jam dabar kėlė vienodą siaubą. Abi mintys buvusios jam kelrodė žvaigždę, dabar atrodė vienodai pragaištingus koks fatališkas atsitiktinumas tasai šanmatijai, kuris laikomas juo. Kaip tik toji priemonė, kurią, kaip iš pradžių atrodė, jam buvo atsiuntusi apvaizdą jo padėčiai sustiprinti, dabar tik tai pagreitino jo žuvimą. Vieną akimirką jis pažvelgė į ateitį. Pranešti apie save, dieve didis, įduoti save. Su neapsakoma neviltimi jisai įsivaizdavo visą, ką reikės palikti, visai, ką vėl reikės grįžti – Taigi reikės atsisveikinti su dabartiniu gyvenimu, tokiu geru, tokiu tyru, tokiu džiaugsmingu, atsisveikinti su visuotinė pagarba, su šlove, su laisve. Jis nebeis daugiau į laukus pasivaikščioti, nebegirdės daugiau čiulbant paukščių gegužyje, nebedalys išmaldos vaikams, nebejaus daugiau saldumo, dėkingų ir mylinčių žvilgsnių, kuriais jį visi lydėdavo. Paliks šiuos namus – kurios pats pastatė šį kambarį, šį mažą kambarėlį. Viskas jam atrodė žavu šią valandą. Jis nebeskaitys daugiau šitų knygų, neberašys daugiau ant šito nedidelio balto stalo. Senutė durininkė, jo vienintelė tarnaitė, nebenešios jam rytais kavos. Dieve dėdis, viso to vietoje katurga, geležinis ankaklis, raudonas triukė, grandinė prie kojos, sunkus darbas, karceris, gultai – visas jau jo patirtas siaubas. Ir visa tai jo amžiuje po to, kuo jis dabar buvo, kad bent dar būtų jaunas. Bet senatvėje klausytis, kaip kiekvienas prašalaitis tau sako tu, jausti, kaip tave čiupinėja prižiūrėtojas, kesti, kaip prievaizdas muša tave lasda, basnirčia vėti geležimi kaustytas kurpes, kas rytas ir vakaras atkišti koją prižiūrėtojui, kurs palmamedžio plaktuku tikrina grandinę, kesti žvilgsnių smalsuolių, kuriems kiti sakys, va šitas, tai garsusis Žanas Valžanas, buvęs pajūrio Montreilio meras. O vakarais darbo nukamuotam, šlapiam nuo prakaito, užsimaukšlinus ant akių žalę kepurę, seržantui grasinant rimbu, poroje su kitu katurgininku lipti kopiečiumis į laivą, grįžti nakčiai į plaukiojantį kalėjimą. Ak, kokia kančia, Argi likimas gali būti toks piktas, kaip protinga būtybė ir toks baisingas, kaip žmogaus širdis? Ir jis vėl ir vėl grįždavo prie tos skausmingos dilemus, glūdinčios jo sunkaus susimastymo gelmėje, pasilikti rojuje ir ten tapti demonų, žengti į pragarą ir ten tapti angelų. Ką daryti, dieve didis, ką daryti? Audra, kuriais taip sunkiai buvo numalšinės, vėl ėmė siausti jame – Jo mintis vėl pradėjo painiutis, jas apimė kažkoks nejudrumas ir mechaniškumas būdingas nevilčiai. Jos smegenyse įkyriai skambėjo žodis Romenvelis, draugė su dviem posmais dainelis, kurią kažkada buvo girdėjęs. Jisai prisiminė, kad Romenvelis tai miškelis netoli Paryžiaus, kur įsimylėjai jaunuoliai balandyje eina skinti alyvų. Jisai svirduliavo ne tik moraliai, bet ir fiziškai žengė lyg kūdikis, paleistas eiti vienas. Kartkartėmis, kovodamas su nuovargiu, jis tengėsi vėl apvaldyti savo protą. Jis mėgino paskutinį kartą ir galutinai spręsti klausimą, kuris jau visiškai jį buvo nukamavęs. Ar jis turi įduoti save, ar turi tylėti? Jis niekaip negalėjo aiškiai susivokti. Įvairiausi argumentai, kuriuos mėgino iškelti jo vaizduoti, tarytum netekdavo formos ir vienas paskui kitą įsisklaidydavo kaip dūmai. Jis tik jautė, kad nors ir kokį sprendimą padarys, būtinai ir neišvengiamai kažkokia jo esybės dalis turės numirti. Kad vis tiek, ar jis eis į dešinę, ar į kairę, neišvengiamai prieis kapą, kad vis tiek jam teks išgyventi agoniją, savo laimės ar savo dorybės agoniją. Dėja, ji vėl apniko visos abejonės – Nuo sprendimo jis tebe buvo taip pat toli, kaip ir pačioje pradžioje. Taip kamavusi skausmingo nerimo perimta šį nelaimingą sielą. 1800 metų prieš šį nelaimingą žmogų slėpininga būtybė, įkūnijusi visą žmonijos šventumą ir visas jos kančias, lygiai taip pat alyvų medžiams virpant nuo baisaus vėjo, siaučiančio begalybėje, ilgai stūmė ranka nuo savęs baisėje taurę, kuri iškilo prieš ją, skleisdama tamsą ir naktį žvaigždėtuose dangaus gelmėse. Kančia miegant pasireiškia keistais sapnais. Išmušė trečią valandą ryto, taigi penkias valandas jis išvaikščiojo šitai beveik bet vangus ir pagaliau sunkiai susmuko krėsle. Jis užmigo ir regėjo sapną – Šis sapnas, kaip dauguma sapnų, nebuvo tiesiogiai susijęs su tikrove, tik turėjo savyje kažką nelemto bei skausmingo ir jam paliko gilų į. į, į. Tasai košmaras taip jį sukrėtė, kad vėliau jisai jį užrašė. Tai vienas jo paties ranka rašytų lapų surastų jo popieriuose. Manome, jog reikia žodis į žodį nurašyti jo turinį. Kad ir koks būtų šis sapnas, tos nakties istorija nebūtų pilna, jeigu mes jo čia nepateiktume. Tai sergančios sielos gūdžių klejonių epizodas. Štai jis. Ant voko randame šitokį užrašą. Sapnas, kurį sapnavau tą naktį. Aš buvau laukuose, pačiame nikėme lauke, kur neaugo žolė. Negalėjau suprasti, ar tai buvo diena ar naktį. Vaikščiau su savo broliu, vaikystės dienų draugu, su tuo broliu, kurio aš turiu prisipažinti niekuomet neprisimenu ir kurį beveik visiškai užmiršau. Mes jome šnekučiuodami, sutikdami praeivių. Kalbėjome apie mūsų buvusią kaimynę, kuri nuo to laiko, kai apsigyveno mūsų gatvėje, visuomet dirbdavo prie atidaryto lango. Besikalbėdami pajutome, kad mums nuo to atidaryto lango šalta. Lauke neaugo ne vienas medis. Pro mus prajojo raitelis, tai buvo visiškai nuogas žmogus, jo kūno oda pelenų spalvos, o jo arklys žemės spalvos. Žmogus buvo be plaukų, mes matėme jo pliką kiaušą, o ant kiaušų gyslas, rankoje jis laikė vytelę, kuri buvo leina kaip vynmedžio šakelė ir sunki kaip geležis. Raitelis prajojo pro šalį, mums netarės nei žodžio. Brolis man tarė, eime per daubą. Mes ėjome per daubą, kur nebuvo matyti nei krumokšnio, nei samanų kuokšto. Viskas buvo žemės spalvos, net dangaus. Paėjus keli žingsnius pastebėjau, kad į mano žodžius niekas neatsako. Pamačiau, kad brolio jau nebėra – Išvydę sodžių, įėjau į jį. Pamaniau, jog tai turi būti Romenvilis. Kodėl Romenvilis? Skliausteliuose. Šie skliausteliai padėti Žano Valžano ranka, autoriaus pastaba. Pirma gatvė, kurią aš ėjau į sodžių, buvo tuščia. Pasukau į kitą gatvę. Kryžgatvėje už kampo prisišlėjęs prie sienos stovėjo žmogus. Paklausiau tą žmogų. Koks čia kraštas? Kur aš esu? Žmogus nieko neatsakė. Pamačiau, kad vieno namo durys atidarytos, įėjau vidun. Pirmas kambarys buvo tuščias. Žengiau į antrą. Už to kambario durų prisišlėjęs prie sienos stovėjo žmogus. Aš paklausiau tą žmogų, kieno šis namas. Kur aš esu? Žmogus nieko neatsakė. Prie namo buvo sodas. Išėjau iš namo ir įėjau į sodą. Sodas buvo tuščias. Už pirmo medžio pamačiau stovintį žmogų. Aš paklausiau tą žmogų, kas čia per sodas, kur aš esu. Žmogus nieko neatsakė. Klaidžiojau po sodžių ir pamačiau, kad tai miestas – Visos gatvės tuščios, visos durys atidarytos. Jokios gyvos būtybės nebuvo matyti einant gatvėmis, vaikščiojant po kambarius, triūsiant soduose. Tačiau už kiekvieno gatvės kampo, už kiekvienų durų, už kiekvieno medžio stovėjo ir tylėjo žmogus. Ir visur buvo tik po vieną žmogų. Man einant pro šalį, tie žmonės žiūrėjo į mane. Išėjau iš miesto ir vaikščiojau po laukus. Po kiek laiko atsigrėžiau ir pamačiau didelę minę einančią iš paskos. Pažinau, jog tai tie žmonės, kuriuos buvau matęs mieste. Jų galvos buvo keistos. Netrodė, kad jie skubėtų, betgi jie ėjo greičiau už mane. Ėjo visiškai tyliai, po valandėlės tamine pavijo mane ir apsupo. Tų žmonių veidai buvo žemės spalvos. Tuomet pirmasis žmogus, kurį eidamas į miestą buvau matęs ir klausinėjęs tarė man, kur jūs einate. Ar jūs nesižinote, kad jau seniai esate miręs? Aš jau norėjau atsakyti jam, bet pamačiau, kad aplink mane nebėra nie vieno žmogaus. Jis pabudo, jautėsis užvarbęs, vėjas šaltas, kaip visuomet esti rytais, sukiojo atidarytą langą. Ugnis užgesusi, žvakė baigė degti. Buvo dar visiškai tamsu. Jis atsistojo ir priejo prie lango. Danguje, kaip pirma, jau nebemirgėjo ne viena žvaigždė. Pro langą buvo matyti namo kiemas ir gatvė, Netikėtai jis išgirdo sausą kietą bilsmą gatvėje ir pažiūrėjo žemyn. Apačioje pamatė dvi raudonas žvaigždes, kurių spinduliai čia keistai pailgėdavo, čia sutrumpėdavo tamsoje. Jo mintys dar pusiau skendėjo sapnų ūkuose ir jis pagalvojo. Jų nebėra danguje, dabar jos nusileido žemin. Tačiau ūkai įsisklaidė, naujas garsas panašus į pirmąjį galutinai jį prižadino Jisai įsižiūrėjo ir suprato, kad tos dvi žvaigždės tai vežimo žibintuvai. Jų šviesoje jis galėjo atskirti ir to ekipažo formą. Tai buvo tilbiurį pakinkytas nedidelių šermių. Jo girdėtas bilsmas buvo arklio kanopų kaukšėjimas į gatvės grindinį. Kas čia per vežimas, tariai savo? Kas taip anksti galėtų atvažiuoti? Tuo momentu kažkas tyliai pasibeldė jo kambario duris. Jis suvirpėjo nuo galvos iki kojų ir suriko baisių balsų, kas ten – Kažkas atsakė, tai aš, ponas merė. Jis pažino senosios moters savo durininkės balsą. Na, paklausė jis, ko jums reikia. Ponas merė ką tik išmušė penkias valandas. O tai kas? Ponas merė, kabrioletas atvažiavo. Koks kabrioletas? Tilbiury. Koks tilbiury? Tai argi ponas meras, neužsisakėte tilbiury? Netarė jis. O vežėjas sako, kad jis atvažiavo pas poną merą. Koks vežėjas? Pono Skoflero vežėjas. Pono Skoflero? Išgirdę šį vardą, jis krūptelėjo, tarsi prieš jo akis būtų tvykstelėję žaibas. A, tiesa, tarė jis, ponas Kofleras. Senoji moteris būtų pasibaisėjusi, jei būtų mačiusi jį šią akimirką. Stojo gana ilga tyla, jis beprasmiškai žiūrėjo į žvakės liepsną, rinko karštą vašką, sugurgėjusi aplink žvakės daktį ir maigė jį pirštais. Senutė laukė. Pagaliau ji išdryso dar kartą paklausti. Ponas merė, ką jam pasakyti? Gerai, pasakykite, kada šeinu. Pagaliai tekiniuose. Paštas tarp Araso ir pajūrio Montreilio tuo metu dar buvo vežiojamas mažomis imperijos laikų karietėlėmis. Tos karietėlės buvo dvi tekiniai kabrioletai spiralinėmis lengėmis – Viduje išmušti ruda oda ir turėjo tik dvi vietas, vieną paštininkui, antrą keleiviui. Jų tekinių stebulės būdavo tokios ilgos ir baugios, jog kiti ekipažai jų iš tolo lengdavosi. Tokių stebulių dar ir dabar galima pamatyti Vokietijos keliuose. Laiškų dėžė didžiulė pailga skrynė, pritaisyta kabrioleto užpakalyje, buvo tarsi neatskiriama jo dalis. Toji dėžė būdavo nudažyta juodai, o kabrioletas geltonai. Šitie vežimai nieko nepanašus į dabartinius atrodė kažkokie kuproti ir kerėpliški, o iš tolo, kai ropodavo keliu, ryškiai tamsuodami horizonte, panešėdavo į tuos vabždžius, rodos jie vadinami termitais, kurie turėdami trumpą priešakinę dalį, velka paskui save didžiulį pastorgalį. Tačiau jie važiuodavo labai greitai – Karietėlė, kurie kiekvieną dieną iškeliaudavo iš Araso pirmą valandą nakties, atvykus Paryžiaus paštui, pajūrio Montrelyje būdavo truputį prieš penktą ryto. Šią naktį pašto karieta, Esdeno keliu vykusi į pajūrio Montreilį, važiuodama į miestą, viename posūkyje užkabino nedidelį šermų arklių paginkytą tilbiurį, kuris greitai spaudė priešingą kryptimi ir kuriame sėdėjo tik vienas keleivis, plačio apsiaustu apsivilkęs vyriškis. Tilbiurį tekinys gavo gana smarkų smūgį, paštininkas suriko tam žmogui, kad sustotų, tačiau keleivis nepaklausė ir smarkia ryščia lėkė toliau. Šėtoniškai skuba tasai žmogus, tarė savo paštininkas. Vyriškis nenorėjęs nei valandėlės gaišti, buvo tas pats tikrai pasigalėjimo vertas žmogus, kurį mes ką tik matėme, prislėgta didžio sielos nerimo. Kuris važiavo? Jis pats nebūtų galėjęs to pasakyti, kodėl taip skubėjo – Jis pats nežinojo, važiavo kur akis veda. Kurgi, žinoma, jie rasa, bet galimas daiktas netiki ten, protarpiais jis jausdavo tai ir jį nukreisdavo šiurpas. Jis grimzdo į tą naktį lyg į armenį. Kažkas jį stūmė, kažkas jį traukė, niekas negalėtų pasakyti, kas jame vyko, tačiau kiekvienas supras, kuriam žmogui nėra tekę bent kartą savo gyvenime įžengti šį tamsų nežinomybės orbą bet jis nieko dar nebuvo nusprendęs, nieko nutaręs, niekam nebuvo pasiryžęs, nieko nebuvo padaręs. Nė viena jo samprotavimo išvada nebuvo galutinė. Jis buvo gal dar nerištingesnis kaip pačioje pradžioje. Kodėl jis vyko į Arasą? Jis kartojo savo visą, ką jau buvo galvojęs, nuomodamas iš skoflero kabrioletą. Kad nors ir koks būtų rezultatas, bus nepro šalį viską savo akimis pamatyti, pačiam susidaryti nuomonę, kad šito reikalauja net paprastas atsargumas, nes jis turi žinoti, kaip viskas dėsis, kad nepamačius ir neištyrus visų aplinkybių, niekam negalima ryštis, kad būdamas toli visuomet iš adatos vežimą priskaldai, kad pamačius tą šanmatijė, kuris greičiausiai yra koks nors niekšas, galbūt ir nekankins jo sąžinį, kam jis leidžia jam vietoje savęs eiti į katurgą, kad nors tenai bus žaveras, bus brevė Senildie ir Košpailis, jo buvusieji katurgos draugai, betgi jie tikriausiai jo nepažins, kokia nesąmonė, kad žaverui nei galva neteis jį tarti, kad visų prielaidos ir spėjimai dabar sutelkti į šanmatie, o juk nieko nėra atkaklesnio už prielaidas ir spėjimus, kad vadinasi jam negresia nei mažiausias pavojus. Kad be abejo, jam teks pergyventi sunkės akimirkas, bet jisai jas pakels – kad nors ir koks žiaurus būtų jo likimas, šiaip ar taip, jis laiko jį savo rankose, kad jis pats gali daryti kaip tinkamas, ir jis atkakliai laikėsi šios minties. Tačiau atvirai kalbant, jis mieliau būtų nevažiavęs į Arasą, ir vis dėlto važiavo. Netitrūkdamas nuo savo minčių, jisai vis ragino arklį, kuris bėgo smagė vienodą ir tvirtą ryščią, darydamas po pustrečio lie per valandą. Juo tilbiūry važiavo tolyn, juo aiškiau jis jautė, kad jame pačiame kažkas traukėsi atgal. Rytui brėkštant jis buvo plyname lauke, pajūrio Montreilis jau buvo likęs gana toli užpakalyje. Jisai žiūrėjo į šviesėjantį horizontą, žiūrėjo nieko nematydamas, į plaukiančius pro šalį šaltų žiemos priešaušrio vaizdus. Rytas taip pat turi savo vaiduoklius kaip ir vakaras. Jisai jų nematė, bet niūrūs medžių ir kalvų siluetai, nejučia, bet kažkaip beveik fiziškai smelgdamiesi jį, teikė chaosui viešpatavusiam jos sieloje kažkokio nelemto nykumo. Važiuodamas pro vienišus namukus, retkarčiais pasitaikančius pakelėje, jis kas kartą tartavo savo, o žmonės juose ramiai savo miega. Arklio tapsėjimas, varpelių žvangėjimas prie pakinktų, tekinių tarškesys grįstame kelyje, viskas liejosi į švelnų monotonišką garsą. Tai atrodo žavu, kai žmogus linksmas ir gudu, kada jam liūdna. Buvo jau visiškai prašvitę, kai jis atvyko į Esdeną. Jis sustojo prie vienos muklis, arkliui reikėjo atsikvėpti ir paėsti. Šitas arklys, kaip ir sakė Skofleras, priklausė tai smulkiai buloniai veisliai, kuri pasižymi per nelik didelę galvą, dideliu pilvu ir trumpu kaklu, bet turi plačią krūtinę, plačias treinas, laibas, plonas kojas tvirtomis kulkšnimis, neišvaizdi, bet sveika ir patvari veislė. Šaunusis arkliokas nubėgo penkis lygiai, o ant jo nugaros nežymų nebuvo prakaito. Iš tirbiurį jis nelipo, arklių šerikas atnešęs avižas staiga pasilenkė ir ėmė žiūrinėti kairį į tekinį. Ar tolyjų šitaip važiavote, paklausė jis. O ką? Beveik automatiškai atsakė keleivis, paskendė savo mintise. Ar jūs toli taip važiavote, vėl paklausė vaikinas. Penkis lygiai. Oho. Kodėl sakote oho? Vyrukas vėl pasilenkė, įbedė akis į tekinį, valandėlę patilėjo, netitraukdamas akių nuo tekinio, paskui atsistojo ir tarė. Todėl, kad jeigu šitas tekinis ir padarė penkis lyje, tai dabar jau tikriausiai nebepadarys ne ketvirčio lyje. Keleivis iššoko iš tilbiurį. Ką jūs sakote, drauguži? Aš sakau, kad jūs per stebuklą nuvažiavote penkis lyje, nenuvirtęs draugę su arkliu į kokį pavieškelės griovį bet pasižiūrėkite pats. Tekinis iš tikrųjų buvo gerokai apgadintas. Nuo susidūrimo su pašto karieta nulūžo du stipinai ir nukentėjo stebulė, kurios veržlė vos besilaikė. Bičiuli, tarė jis arklių šerikui, ar nėra čia račiaus? Žinome, ponia yra. Būkite toks geras, pakvieskite. Jis čia pat už poro žingsnių. Ei, meistre! Burgaljarai, Meistras Burgaljaras, Račius, stovėjo ant savo namų slengščio, jis priejo, apžiūrėjo tekinį ir padarė grimasą, kaip chirurgas, matydamas nulaužtą koją. Ar galėtumėt tuo jau pataisyti šį tekinį? Galiu, ponė. Kada galėsiu važiuoti? Rytoj. Rytoj? Čia pakaks visai dienai darbo. O ar ponui skubu? Labai skubu. Turiu išvažiuoti vėliausiai po valandos. Nieko nebus, ponė. Aš užmokėsiu, kiek jūs norėsite. Nieko nebus. Na gerai, po dviejų valandų. Šiandien jokių būdų neįmanoma. Reikia dviejų naujų stipinų ir stebulės. Be rytojaus, ponas, negalėsite išvykti. Bet reikalas, dėl kurio aš važiuoju, negali laukti rytojaus. Na tai gal tekinio netaisytumėt, o stačiai jį pakeistumėt? Kaip tai? Jūs giračius? Be abejo, ponė. Argi pas jūs neatsirastų tekinio man parduoti? Tuomet aš galėčiau tučto jau važiuoti. Pakeisti tekinį? Taip. Aš neturiu gatavo tekinio jūsų kabrioletui. Abudu tekiniai turi būti vienodi. Ne visi tekiniai tinka į porą. Tai parduokite man porą tekinių. Ne kiekvienas tekinis, ponė, tinka tai pačiai ašiai. Bet jūs pabandykite. Tuščias darbas, ponė. Turiu parduoti tekinių tik paprastiems vežimams mes čia gyvename užkampyje. O gal jūs turėtumėte kabrioletą man išnuomoti? Račius vos akį metęs pažino, kad tilbiurį išnuomotas, jis gūštelio pečiais. Jūs gražiai mokate saugoti nuomotus kabrioletus ir turėdamas jums neišnuomočiau. No, parduoti ar neturite? Ne, neturiu. Kaip? Ne dvitekinio vežimaičio? Aš nesu reiklus, kaip matote. Mes čia gyvename užkampyje. Tiesa, pridūrė račius, aš turiu pašiūrėje tokią seną puskaretę, jo savininkas toks miestietis paliko mane saugoti, o pats ją naudojasi vienas iki per dešimt metų. Aš ją galėčiau jums išnuomoti, man negaila. Tik, kad šeimininkas jos nepamatytų, kai pro šalį važiuosite. Bet juk tai puskarėti, jai reikia dviejų arklių. Aš paimsiu porą pašto arklių. O kur ponas važiuojate? Jie rasa. Ir ponas norite šiandien nuvažiuoti? Būtinai, su pašto arkliais, kodėlgi ne? O jums nieko, jeigu ten būsite keturiomis ryto. Ne, man per vėlu. Matote, tokiu atveju aš turiu jums pasakyti vieną dalyką. Paėmęs pašto arklius, ponas turite su savimi pasą? Turiu. Tai štai, paėmęs pašto arklius, ponas būsite arase, ne anksčiau kaip rytoj. Juk čia nedidelis traktas – Stotise arklių nedaug, visi jie dirba laukuose. Dabar prasidėję didieji arimo darbai, reikia stiprių arklių ir žmonės juos iš visur nuomoja, kur tik gali gauti, taigi ir iš pašto. Ponui kiekvienoje stotyje teks laukti mažiausia po 3-4 valandas. Be to, jūs veš žinginę. Šitame kelyje daug kalnų. Jeigu taip aš josiu raitas, nukinkykite arklį, juk pas jūs gausiu nusipirkti balną. Žinoma, bet jūsų arklys jojamas. Tiesa, aš visai buvau užmiršęs. Ne, jis bijo balno. Na taigi. Bet nejaugi aš negausiu sodžiuje įsinuomoti arklio. Arklio, kuriuo vienu žygiu nujotumėt į rasą. Taip. Mūsų krašte tokių arklių nėra. Be to jums reikėtų jį nusipirkti, nes jūsų čia niekas nepažįsta. Bet tokio arklio nei pirkti, nei įsinuomoti jums čia nepavyks nei už 500, nei už tūkstantį frankų. Tai kągi daryti? Aš jums teisingai sakau, visų geriausia bus. Jeigu jūs man duosite sutvarkyti tekinį ir atidėsite kelionę rytojui. Rytoj man per vėlu. Nieko nepadarysi. Rodos pro čia važiuoja pašto karieta Jarasa. Kada jie ateina? Naktį. Abi pašto karietos važiuoja naktį. Iš ten ir į ten. Bet sakykite, nejaugi šiam tekiniui pataisyti jums reikia visos dienos. Visos dienos ir dar kokio darbo. O jeigu paimtumėt padėjėją, nors ir dešimtį. O ar negalima stipinų virvelėmis surišti?